bona humoro subtenas la memoron. la memoro bone funccias, tio estas ancau mando de sinteno, Ciu malstrecite rilatas alla maliunigio, tiu forgesas malpli. Ien exersoi por la memoro. Ec se tio sonas iom neprobabla, nia propra sinteno al nia memoro influas tion, kiel bone ni povas memorteni aferoin, kai kiel ni pritaxas nian mensan freshetson. Tio rilatas ancao al nia sinteno, rilate al temo de maliunigio. Al tride chiarulo tio ancora ne esta signifa, se li credas prisimem, che li dum maliunagio perdos mensan freshetson. Set ju pli multe homoi pli agigas, des pli shainas, che ilia memor capablo, cae ec ilia corpa bon farto dependos de tio, ciu ili havas positivain au negativain imagoin pri la maliunezzo. Ciel tiui contextoi precise aspectas, tio estas ancora aus science ne clarigita. Diversai factoroi ludas perantan rolon, ciu exemple credas prisi si che li capablas bone memorteni aferoin, sen depende de la agio, tiu curagios fari pli, cae entreprenos pli. Ca ciu acceptas la pli agigion cun anima tranquillezzo, tiu estas pli bon humora, cae ancau positiva emozia in teno, levas la memor capablon. Ne estas hazardo, che homoi cun gravai depressioi ofte suferas pri affeccioi de la memor capablo nun do temas pri tio, shangi io mette la sintenon pri la propria memor capablo cae pri la pliagigio. Ien du alternativoi por exerzoi, por suffice iunai homoi cae por suffice agiai homoi. Por iunai homoi. Versaine vi ancora une multe cerbumas pri tio, aspectos via vivo, ciam vi estos signife pli agia. Faru nun foie salton en via imago, cae pripensu. Ciel vi fartos se vi estos seste chiara, au pli agia? Ciu tio estas bona sento? Au ciu negativai pensoi consonas? Pripensu nun, ciu vi povas proiecti positivan vision pri via vivo cun seste chiaroi. Cion vi faros? ciu vi estos saggia? Ciu pli agia actoro, au ciu pli agia politicistino, povus servi ciel modelo por vi? Au ciu eble en via socia medio trovigas homoi ciui bone maliunigas? Desegnu lau eble precisan bildon, cae nun venas la propra tasco. Ciam, ciam vi confrontigas cun la temo memor capablo, Quia de nove estas la schlossilo por mia auto, au cun la temo maglionezzo, la canzonisto ixo mortis? Tiam pensu pritiu positiva, mense capabla bildo privia propra maglionezzo. Giu tion! Por pli agiai homoi? Tutte clare, citie ne temas pri cerbo lavado. Cius cias che la memor capablo dum maliunaggio vere malcrescas. Tio estas normala. Observu, tamen, dum via exercado, precise, ciel aspectas viai acompanae pensoi cae emozioi, se vi dum la ciu tago forgesas ion, confusas ion, mis formetas ion. Attentu pritio. Ciu vi reagas ie tio pesimisme? Piel estas, se oni estas maliuna. Tipe, mi ne plus capablas fari tion tiel. Cai ciu vi havas malagrabla in sentoin. Dom che ne plus farigios ciel dum antauai epocoi. Mi estas mal capabla. Probu, dum la exerzado, ne plus sequi tiuin pensoin cae sentoin, cae provu ec moci ilin. Parolu al vi mem, la negativan penson, au commenton exemple per alta VOCCIO, au cantu gin AU kiel furor canton. Tiel gi perdos sian negativan efficon. PROVULA rimedo rimedoin por malvenci la pensoin pri la temo, mi estas maliuna tion cion mi ne plu capablas. La exerzoi dum tiu tempo captas pli la psicon ol la menson. La treinadai unuoi tial ne habos tuiain rectain efficoin iela memor capablo, set se vi habos la senton, che tivi exerzoi precise trafos vian temon, tiam la prilaboro de via sinteno ia tre bone daure povos helpi al vi. Gi pribonigos vian bon humoron, cae vian memor capablon.